parian anyar sampe ngenes ini. Kurang telung gawe panganan aku gak melek mikir mikirno arisan ya wong wedok kon golek objek tapi tau ngomong wong iku akali sing bentek bondo okol sora awak awak kuru kate okol remek. Lah awak kuru ning pikiran kudu urip. Nah, ya Allah. Lah nek nyambut kae sitok tok ana eh, mampete yo. Ayo, ayo lah. Kadang-kadang yo, anu yang gue kendang barang aku. tapi apa elek wong menyang wong dodolan. Tapi kendang saiki paling enggak iku 75 ya. Kayu nongko le njaluk tak dol sak ngono kuwi. Kirawani kula ano apa ki bondo ngawe iki bondo dengkul. Dengkul ya sing rinding pisan ngene. Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jadi Di barang durung teko wis mikir mulai saiki apa nih gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok kurang. Ya apa ora mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ah wis ndundi guyune nyolok dhewe wong situ. Loh, Cak Umar. Halo Cak. Lho lho. Eh, iya kon. Suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ta. Eh, Pumpung gak nak basem. <laughs> Ya apa? Waduh, koyok karak-karakan sing kok gawe kok apa ae? Yo ndak arloji, celana, klambi, sandal japit, sabuk. Kuwi koyok leang-leong ngono. Yo penggawean lawas. Oh, rombeng lo. Tapi gak ono eleo nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethu arek sekolah? Ya apa jan? Aku semono gak ngerti ya. Iya apa jan? Wah, sifat nang kadhe. Wah, oh, oh, seneng ngono ku Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjen wong golek perhatian kudu ngono, Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng wong pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong rong ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Cak oleh perhatian. Mamale kaya wong sampel lho. Ya opo sik mumet ndok gembong ae. Ngalang-ngali ta? Nyek. Lah kok ngon penuh gak mesti lawan tak goleki kan. Ngalang-ngali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Ya pokoke gak nganggur ja. Yo, sing penting ngopi to. Bengi ya sik nyambut. sing go lampu ae go. Tak nyolok kodhok kodhok kan. Betak tak apa, betak itu kancaku yo nyambut kayak yo tadi lah nenek. Lo lak kak apa betak? Dungi ya buka lo. Mana buka mana? Oh, iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak no? Kamu apa? Omong kamu kok minclek sih kau ni? Nah buka apa lah lo? Ya arti ini tu jaya Oh bukan apa sar suri? Iya. Wah sing api deh. Lore, uh tuan tuan sak kuat. tembelan coy. Simpang-simpange cek kepetak, kepetuk. Ha iku. Tapi ya rego nggo rupa ya. Lek sing foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing lek sing dondemane akeh iku dikekno. Ah, padha opo. Kene ora ngati yo gak arep sak lek dagang aku gak remeh-remeh. Barang anti masih gak anti iku yo kadang gak pernah. Sing sing sing iki foto. Oh, lah sing bolong kok tutupi. <laughs> Namun ini foto-foto sing bolong ditutupi. Oh, lagi sarung tidak rekan sarung salok banget. Tadi ekelir ya, kalau dulu. Ekelir, ekelir. Semut rubung gula. Ini bilang, tangguh anakku cocok. Anak aku durung sunat tadi. Ya, Pak. Saya tak sunat nang ngenteni sarung kok pernah. Ya sumbang tak sarung situ-situ. Loh, nyumatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut dan Pak, iki Pak Gereneng-rendengan. Tapi sisi sing sisi nanti iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. <laughs> Enggak, ana wong ana wong numpak kari mang. Ngomong amu. Tapi bareng ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripat sak. Zaman anu simpen monel. Monel. Kon roh kincingane kiri. Roto ndek embung tak jukut tak jolok. Wajut. Eh kana eleke cak menono apa? Betul rek. Opo iki? Tangan kaplak iki. <laughs> Kaene kecubung iki piro kecubung? Eh, apa? Kecubung biasa. Akik oke, akik akik nanas-nanasan yo. Tapi lek digosok kok ngilap yo. Ngilap. Ya, kok doa ke orang isinya asem ngunwaw ojo biju kancamu ta ngunu pancet ya pernah yuk gak sokrat-sokrat dedek gak patek ketoro dodol ku bengi loh Tak tahu dodol timah, nyimpen timah. Iya, Pak. Timah. Lapo dotol timah. <laughs> Ben lu kamu pabrik tahu. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong kang gak duwe tatah. Padha karo pandi gak duwe calon. Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandale. Oh, Padha miringi gak karo sandal loro cuk miring ngarep nong. <laughs> Pinginane tak sulno entek 7000 ngono tok iki. Apa iku kulit apa iku? Kulit babi. Ben <laughs> ngene sak ya, aku ana perlu karo peno. Iya iya. Ah. Bojoku ku ngilangno arlojine tangga. Terus kon ngliro ni lah kamu dibesak lek cak war bae ana lu wetuk jane paling top lek rego 1000 golek gelang dasang dah karepe <laughs> ngono bojomu saiki duwe pabrik ngono <laughs> ngomong ngomong ngomong ngomong ala roh dilarang wah ini wartol ini kok no roh enak iya ada kopi lagi iki anak sentang bolos wida kandungi kandungi kandungi kandungi Menyek aku kan ini Oh, iki apa? Saking cili gak patek ketoro Ya, telu kira rambutan ya, apa? Lu, bujuni dulur ku siji, tangga kici Telu sing mesin Ini iso ya, wong sak kecamatan tuh kok ngapa hmm. Gak apa-apa lah, kodonya mejainnya aja Diukur kekuatamu Kan iku isu nukono bodomu loro tang wong Wek tanggamu sitok ngena ilo Berarti telu ya? Iya tak kena dulur piro rametan telu aku iki enten ono ae wis gak gak ngamek badhe aku piro 75000 telu yo gak kurang ha menawa kena badhe ojo badhe titik-titik Tak musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari nari peno njaluk badhe piro kon kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki dadane Jadi titik-titik kancane kanca ah, lak wonge ta. Iya, sampe kancane wonge aku. Enggak sepedo karo semboyanmu ya tak gawe. Nah iya. Dulur sing bang dhuwit tak pikir-pikir ya berdhuwit. Eh <laughs> kanca wonge sing meneh lah dhuwite. Iya. Piro kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Aku gak ngamek batu ngamek kanca ae. Tak gawane dhisik ya. Iki ana dhuwit 5000. 5000. 5000 tak silih dhisik. Lho kan iku ngili aku ta kon njaluk aku. Lah ya dhuwit tak dudune tak silih dhisik ngono lho. Ah ora tak gawane tak disangu karo dhuwit gampang. Wis jas iki gawe. Jasane iki. tenang. Ketok yo aku bareng jajasan. Biyen karo saiki. Lho lho lho, saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. <laughs> Ah ono, dhuwit iki tak gesangmu yo gak takekno, gak sida takekno peno, arep ditak gowo. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kepercayaan. Nek aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas ya. Iya iya. Heeh. Mane lek ono dhuwit kula tak gawe ono dhuwit nganggo ya. Kok ngreni ae sih lho. Konjolan di sing ono wong ngawur. yo gak patek iso. 5000 kas. Mau yo. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85. Lah sing lima kita tambah lima. mang tak <laughs> Wah, iki kate nyate aku iki. Ora. Kok eling ae ngono lho kan iki. Jange tak kake 80. 80 ya. Cek ya. Iya iya. Aku tak rono. Wis kok menen lama. Ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tinggal ya. Iya iya. Wong ngono gak kenet. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya. Tukuku piro? 85 tak dol 75. Guys, lori. Ngomel. Iya. Nopo kabare? Objek opo iki? Eh, biasa luar. Oh iya iya. Gak lali piye nyambut gawe piye nang. Materialan. Iya. Jadi apa kadang? Ya laris, iki bangunan kan meluap. Kampung, desa, utama. Dadi kabeh kok nek mbutuhkan bahan material lan wae. Ya syukur ta. Ya kon orang kurang perangkep jange mati ta. kamu <laughs> Ngomong di tapi nyangklak itu Lah iya wong awane panas sing ngene kok klambi doang keprangkep ngono yo. Sing ngrangkep-ngrangkep iki sapa? Lah ndek pundak, ndek tangan iki lho lho iki pundak. Oh, gak gak itu tan udanan iki banyak hawa-hawa dingin. Ya, begawe biasa. Eh, iya. Rombeng. Eh, rombeng. Kasih dagelan, Bang. <laughs> apa berat berat beratmu dunia kok nemen kan aku sebenarnya gak kerasan di Surabaya kan itu umum lho temen umum kan baru kok melorot meromben kayak aku ini lho bisa amben gak apa-apa aku ini lho kayak nang seni terus lagi aku gak materialan tapi dalam kamu ya apa ingin aku kan ngingu ngingu wong nemen kuli kon ningu ya. Iya. Ya sik lho tak bayar nganggur ngono, Pak. Golek wedi tok. Oh iya, iya. Iya, kali berantas iku dene kok dikon oh, iku lho, iya. keruk kapal keruk. Iku wedine iku ditaruh nanggon bareng kon nunggano. Numpuk no iringan nah, omahe Pak. Orang ate. Waduh nek 75 kok. Tapi ngene kan, kan hutan. Iya. Hutan nyaran iki. Beras wis. Oh, wedi kena banjir. Tak delok wedi tak balik nanggone dhewe-dhewe. <laughs> Hari iki jinge tok bae nggon ngono butuh kijing. Ya apa? Kecing remis wakil Butuh sumpil ke nyulak kan dulu Iya apa? Ngerombeng ya apa? Badinya akhirnya? Ya lumayan lah hmm? Ya ada rame ya oh, Terhitung gak jual beli kan? Iya Ada oh, sebarang yang butuh Nang kono mesti kontuku Oh teko pakaian Iya Kon roh gak doser ya Di pinggir sing rusak Ditawak no aku tak tukun Oh kalau ini motor traktor-traktor bareng Iya ya apa Ini kono ember bareng apa ya? Iya Kono ember bareng Nyiram anakmu ya <laughs> Apa aku menemen nggo ember iki. Iki lak ngerombeng takon niku. Wadah. Eh kon ngerombeng stan mun endi? Kon iki setan menetap ora kon, Nduk? Ember-ember itu kok ngene. Loh, ah kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Eh mengganggu lo ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Ya masuk aku kakek tak ember terus aku leren ngono ya. Ya mlaku kaya ngene iki. Dadi kon niku ya jual beli mlaku nggawa sak menika iku. Iya. Iku kok sopan gek ae kok. Pindah omah kon niku. omahmu. Nyambut kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah. Panjene iya, wong rombeng kudu lemes som. Yo Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku. Aku ingin aku bujuan nah. Wis iya. kancamu dewi. Iya, iya. iya, barang gue sepeda motor jangan tak karena kenal pote. beri oh, Mas, beri Mas, beri Mas, gila hmm. murah tak masang mawon. Iya, poti gres iko. warang kenal potku tak kayak kekno, kayak kenal poti gunu ya. Ini tende tunggu. Barang tak orang tuku. Berapa ini kok? Empat ribu. <laughs> Ya apa, kena petung ewu kenal pot situ. Apa nih kena tuwa ngono aduh samu gede war. Iya, teman-teman. Bola delang padang, Dik. Macam <laughs> golek delang peteng ayo. Ora ono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluarga aku jaminan. Panggung kon. aku jamin keluarga mbok ku familimu ta. Oh, kon niku acara royal ta. Royal sop. Kok tak Kon niki kanca, ku tak moro tuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono api. Kon iki gekle-kle lho, seneng delok gak seneng mindatori. Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh ngilokno kaya ngono areng. Ya gak perlu mangkel. Ah, dia kan tembung guyon. Ana kon gawe masuk hati, pikiran. Aku ojo kakek ngomong war, anak butuh butuh rok do katok ngono sok takon <laughs> tak drop ah. Ya. Ya, tapi wong rombeng iku dijempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jangan dipilih wong sing bolong dipuijet kan. <laughs> <laughs> iki celanane sapa didol kene kok telung prapat iki <laughs> ya biasa riyo iki wong potongane wong selere lek dhewe-dhewe ya ya ana ciri ana gedhe ana tanggung lha iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene iki kok model arek nyer nyerita oh peng nek rene kok masuk celanane masuk Jepang nang Indonesia ngrombeng ya war <laughs> modele celanane iki lho. Nek sak nisore dengkul, hmm. ditiru ndek ndak. Iya iya iya. Mantep Pak ndandakno gak. <laughs> Piro? Ora kira mangko 8. 8 saiki demo. Di pasar mau kae ini terpal ini. Itu <laughs> terpal itu, Lah wong kandel ini. Omonganmu setengah bagus? Oh Iya iya. Aku ben ku ono wong butuh tuku no. Oh, padok. Kocok tapi teko kuningan. Bombo. Itu kanggo benda berantik. Iya. Golek banyak. Oh, kan golek benda antik. Lho ya. Kok piring kuno ngono, Belum Lho itu iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat didukur lho. <laughs> Rodone kuwat iki lho. Jadi terusno gak enak omonganmu. Nek gelem kon kono. Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno. Mesti nek kono kon niku. Iya ngomong yo sambil guyon nek rokok-rokokan war. Rokokno dhewe. Wo iki ana dengan sekali dasi sapa? Ya sapa ya jas kurit. Iki sing tuku mulai sungkan Yo paling cici iki nyang-nyangane 30. Iya sih nontone gak swidak 50. Nontoki nontoki. Kon tuku ah nek kon kira-kira. Dicet oleh tak oleh, oleh tak oleh. Tak remet tak remet. Ayo ayo ayo. Dilirik. Ayo, ayo. Lho, mulune lah merotoi lu Oh, kan itu Jas larang-larang ada. ini, jas keluar ya? Iya, teko luar. Ya? Iya. Paling-paling teko Inggris sih, ya? Iya. Teko Inggris sih, ya? Kancing bahasa bahasa Inggris sih kancing. Iya, Bahasa Inggris. Kancing. Kancing. Kancing. Bening. Oh. <laughs> <laughs> Bapak saya Inggris ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki iki oh. jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan iku? Kita ya, coplon. Wis gak iso, gak iso. Teko sapa iki ya, jasku? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ono iki lho. Tengerane. resa iki lho kena sambel iki. <laughs> Jasku iki. Kon kena mangan kaya kaya arek Kita Wis tak teko tolo ayo, sumpah oh, ayo sumpah. Kon jenenge takoni nek teko nggone tolo. Nah, itu apa lagi jasku iki? Barang tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5000 ta no. Dirayu rayon terminal ya. Kena 5000 bojoku. Safari. Ramai-ramai. Apa? Aku yo kena LDR eh? kan kene luar logi petong puluh lima telu kalangan duit lima ayo boleh tolong wis yang penting kan soalnya kan kira aku yang hmm. percuma ayo digolek rona ayo beras, gula ya wis ana. Akhirnya wis gawe meracang tak sampe ambek dodolan rokok. Pancen enak dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak kaya tadi nek gak sepira dodol rokok itu. Tapi sing utang recel. rokok entek duwe kanyekel maling gawa batu apik jangan kita lelap digelap kan batu api tapi ini beras ini laris langgan aku ya karung-karungan ini kapan ngapain ke kongonku jiburi kita anggap aku ngapain beras saya sakarung layutan itu ngapain beras gula saya sakarung layu binten itu ngapain lengok gas sakarung ayo apa yang panjang langganan langgan sekadung ake sayangnya wong wedok mulai nang jeso Tak nyambut gawe wong loro ya kagelem. gelem. mbok bojoku iku jebule ki gondo kalung gawe nyambut gawe anjur eh nyambut gawe bojoku nyaut nyambut gawe dhewe ya anjur ae jebule ki yang ngono ana kanca gawe larisan di dalam bojoku dituku bareng ngono arisane ka ono sing dodol minggat mbok aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis bojoku takon nyambut gawe desa aku nyambut gawe kutho enak yang bikin peradangan ini soprek wajah lho Sopo kan cek? Dipanggling sampe aku. Ya kok kali panggling aku? Kok dipanggling lani? Ya kok kok dipanggling. Masa nih lali? Sopo kan? Masa lapas. Sopo Hah? Tini. Tini? Iya. Wah, bajil buntut. <laughs> Oh, Jol bonteng ya apa sih sampe? Kok malah semok ngene kan? Masa sih? Iya, biyen gak ngene awak iso kok malah lemu kan. Piang tahun sih gak ketemu. Oh, nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah ya apa usah perlu lawan? Kita tunggu Ya wis iki tak tunggu dhewe bojone desa. Lho lha apa? Heh? Ala apa nang desa? Mbok nyambut gawe lu kene gak enak kayaknya nyambut gawe dhewe dewe cai. Oh. Tak kok nyambut gawe desa kono panen. Oh, panen. Dari kami. Eh, Nah, iya. Iya, kok nek beras itu lho kene ya. Kono panen tebu, Pari tebu ganti maneh panen pari. Tapi gak tau lat. Mari panen pari jebul iki panen jangkrik. <laughs> Sama lama ya to jangkrik niku. Sapa apa ya anakku si dodol. Oh iya. Wong oh, anakku tak badhe cembe gawe kabeh sak iki. Oh. Piro sen amben? Hah? Piro? Halah mek 6. 6. Tengah lusin ya termasuk. Kak, ya iku telu anakku dhewe. Sing telu? Sing telu anak mupuh Kenapa apa nek mupu anak dhewe? Iya, durung duwe anak kadhe tiket ngono. Ajane PT ae. <laughs> Mari di tiket telu akan rejo aja iki. Ya gak apa-apa sugih anak iku enak. Heeh, Mak. Iki termasuk agen yo wong gede ngene. Agen iki cukupan getaran ana agen iku dodolane koyo ngene. Apa lha iku karung-karungan iku? Oh karung tok iku tumpukane. <laughs> Enggak, sing diwajahi lho apa iku? Oh, gula. Gulung. ya beras. Heeh. Mm -mm. Oh, lah kok dibeken ngono lah dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis lemeki ben. Oh, ya apa nek udan udanan niku teles iki. Anyep ah, yo. Iya. Iki ra kandhani. Nek kapan beras iku di dilemeki nang gone papan. Heeh. Iku timbangane enteng. Napa iso? Yen kene gak teles lah. Apa tak kandhani kok. Oleh ngene iku. Lupa ora dosa ta. Oto-oto wis dosa, ora kapayu. Nek kae kok ya apa bener e, tak ngono. Oh. kaya biasa. Soalnya kan gak ada nyambut kaya sak temennya, hati aku ada kayak gini. Sempat tadi kalau ada ngelih ku. Jadi tak ada yang apa, dekri ya. Apa sih gak ngapain lewang? Eh? Apa gak ngapain lewang? Sembuh, lewang wedok suara anu ayo. Suara apa? Bener, lewang wedok ya iku ayo apa. Wis suara iku lho apa. Tangan iku ono ae. Ora geger. Lah masuk arep ndeso ngono Oh, bojoku ku geger ra cemburuan ae. Nah iyo nek kalau sing ngomong ya karo sih wong desa mbek ngene waduh. Bojoku nek lho tak sepae tambang. Bojoku nek gagal koyo adegan desa ngono sing kursing kurang. <laughs> Eh adegan desa kok ngadep malu ora ngadep ngene. Makane sampean kok malah kemis ya lakone hmm. ne ono setelane ngene rek. Lah kan kok ijin bojoku akan jarene. Lho, bojo sapa sih? Lah bojomu bojo lanang. Aku sih ijin. Lho, Suruh mau pakai dia nak, udah. Lu kok ngasih perawan? Iya, tir. Oh. bohongan enggak nek kurang ngomong perawan yo bengae lah iya wong anyene yo kon dikating meng arane ngandut sae to meniki lah iya rikem nang tekan dia aku aku oleh mangan ngapa dewetin? tin nganti jero tin iya aku yang masak dhewe aku lek ane nganggur ae ngetik ya aku ngetik sing ngetin lah iya ngetik Lah ya ngono, mbok aku kok nek nyambut janduk kene lak seneng. Kok ono jadi ngono. <laughs> Oh ya ngono iki karo. Kene kan. Kok guyu sih, aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho cak jane ngono ya apa. arek ah, sing golek penggawean oh, omongmu cukup aja basa temen aku ndok omah kaijangen ya ta <laughs> sampean saiki tak delok ya malah klemis malah putih hmm. tapi gak pantes sama rambutmu niku eh, putih apa macam apa tadi kuning ta resik lho oh lah bersih ya bersih kok malah putih gak pucat sih Ya rambutnya kalau gak cocok niku. Ya apa? Nek ndelok potongane ya ora dipotong pendek titik lah. Lah kok masih ada ngono lah kon iki. Iya. Kok ora jadi ini ndak rambut rambut ah ta kon niku. Yo gak pantes sampe anek rambut anu Jawa itu. Oh, gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing api digondol lah. Yo enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine kuwi aja ngoten ngono. Nek gak pantes nek klambi kuning iku penyoraan. Iya ya. Sing kalem ngono lho, keren. Iku dadinan manis e. Aku tapi <laughs> kan gak kambi lo kau nerapu kau nerapu jaket kau nerapu jaketnya biru sepatu ini kan kasati lorek iya terus nanggone anu mau anu nonton itu kebun binan tang tang tang tang tang tang tang sekolah rantang <laughs> teman bisa itu pantes saya pantesnya aku keren pantes lah kata ini kamu ga enak lah kalau pantes pantes semua Kok omonganmu kok ngene? Lho, apa eleke wong nyocok nyocokno? Iya ya kan elek. Lah iya, wong wis mbarak teko sing delok ta. Eh, jare awak dhewe pantes sampe sing delok gak pantes, ya sadar gak pantes sih. Iya, temen aku anu bojoku gak tau ngelem ngene. Aku iyo, aku gak bojoku pake di depan yang benci ya iya Anu, soalnya dia repot yang tadi gak kau berumah rumah sampe ya Nah iya mulanya aku ya tak pegat di kemah temu nih bojoku Kata bakat tuh sobo yang ngomong aku Ya aku merewang dulu ini Kira-kira oleh sampean kono wae. Sampe aku ilang temen kok jasa peran. Ngono ne. Iya. Aku iki sungkan lho atik ngejak-ngejak wong ngono iku aku kuwatir ah ngono. Aku iki ya belajar dagang tapi ya sik Ya apa gurung di bondo. Munggo kon nunggu ya, yo pantes jane ngono lho. Pantes yo. Jane lho tapi ini. Oh jane ya. Jane pantes kon nunggu iki. Aku sing ngedol-ngedoli ta basa badhe nyusui. Heeh. Hmm, hmm. Apa kok nyusui? Nah ana waktu lho. Eh sakane nyusui suket iki. Kon sing ngedoli lo kena si gula iki beras apa pirong ini kita iki iki larang sing iki sing api dewe ya iki sing api dewe iki sing oh, puna kayak ketan iku mbah gak tau masak <laughs> sambal niku apa mesti nenek awak gak ndelok lak ngerti ta iya nek wong wedok kan dewe wong gak tau atang kok tuku ae iki sing rega 34 34 papat iya Tunggu bapak cak kilo. Cak kilo ya. Tunggu ngatus tabur. Kalian mengunjungi tanggoku wingi kon golek ngono lho. Kono dikai. iya jange digawe dheke lan butuhno jange beras gak enak aku sungkan sih soalé tamune ku yo wong ado-ado yo po enak lah sungkan ta eh, ha yo ngono po kon iki rasane gak langganan nang objek kena beras ngerti aku nek sampean dodol ngene ana apa-apa mlebu arene lebonono karung kuwi ora Wah eh. ngono beras iku lebokno dalem. Nek ngene nyai tak yo. Iya. Aku yo kesusu yo am soalnya ana wong pesen. Iya. Iki aku upama iki beras iki tak gowo. Dikenal wong apa kok sing kok. Wong wis iku emben e. Emben Iya, kurang telung dino lah dalan terop lah yang butuhno. Lah kene mangan bareng. Ane kanggo kon ya bapak wis aku ijep-ijep ngekeki. Ya 34 arek mau sama musuh aku. Lah ya kon cale basi dhewe kon cale asu dhewe ya. Iya. Iki sampe 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Hmm, aku pula 35 iki. Oh, 35. dunia kula terang. Apa ya? Kula terang aku saya ketigi. Kula terang perlu sih terang atau sih sih. Kau tahu Fawis? Aku ucap ucap kayak kau. Nama kau ya tetap tak kena terang apa? Terang terang bulu ya. Tidak apa-apa, kau Ya wis nek ngono iki tak golone to. Arek karo karo. Ya iki arek karo nang kuwi. Wes iso karo kurang ae orang karo ngono ah. Ana ade sampean niku. Lah iki kan buri. Oh, anak kudang iku. Lah kudang tok iku. Iya wis sembarang. Sekarang tak kau sembarang. Kurang. Yo sebelah iku lah beras e anu tin kan. Iki ambek ngoten gula sak. Gula. Beras e loro ta situ. Loro ya. Tak gawe loro ya. Rong karung. Iya rong karung berapa pisan? Becak ya, aku becak. Eh? Becak iki kene ana ta? Suka aku tak sunggi ya wis. Lah ngene to kok nek tutup Maliana. Kok wis tak tulung. Beras rong karung kok nyunggi pisan kon iki. Gampang kok becake. Gulane? Gulane selawe kilo. Sak karung ae wis ana. karung-karungan. Lah nang aku ngono kae apa rek becak e. Lho kok becakku lak kosong. Aku dhewe aja. Oh iya. Hmm, ah, tukange yo ono arek. Wis kok gak apa-apa. Tapi yo dhuwit yo gak kabel lho cak aku ngene. Iya. Di TV uang yo. Gak kok trasik pisan. <laughs> Iya. Iki ono trasik. Trasik. Iya. Sarjo yo. Heeh. Wis bos trasik buka kok trasik enak iki. Iya. Ya wis tak gawane cak. Iki. Iki gak gawe pisan. Apa iku? Dasi teri. Lupa ngono dikai iwak iki, kono janu-janu masih wak ngene mbuh ambes ae kono. <laughs> Aja ngono rae, malah sawangane. Lho gak popo. apa Wis go kan. Iki ana dhuwit. Anu nek 15. Sudah ada penuju lo gelang lah, obat penuju lo gelang. Ah, kalau wis kayaknya pantes kau gelang. Aku tidak sungkan, tau gak tau pedok sawangane kok meribui sampean. Lah iya, aku kok kenapa pantes entah, aku kan kayak gelang lah, persen gawa itu. Masa aku kabe gelangan. Aku gelemut, itu aku gelangin ini wakil, aku mau ngelangannya kok gelangan. Jadi kayaknya itu sih. Kak wis gawana. Iki dhuwean 15 jasane. Ya ya wis aku kurane lho ya gak tau kepethuk mrewuk ya. Apa apa-apa wis ndang awakmu ae. Iya. Wis dhuwe tak gawa gelane gaenes. Apa aku sing rene apa sampean rono? Ah alamat iki ya. Iku sing man nomor 15. Sing apa man? Ya wis aku rono kak. Rono. Heeh. Heeh. Kak rono jam 3 ngene ya. Ya jam 4 sih. Jam 3. Hah? Meni. Ah jam 3. Jam 3 apa iku? Isu. Oh jam telu, jam telu apa? Jam telu sore kalau iya. Iya, kan lu. Ini kok tak kesen lo. Iki ana syarat nomor tu jangan usah iso aku. Eh? Masa iso? Syarat nomor tu iki karo iki. Lah kok kok aku sing nyarep awakmu gak apa-apa. Lah iya. Syarat ya? Iya. Kok muni se wong nyarep. Iki muni cangkemku kok kon. Sik delokane abot ngono. Iki beda sampean sing ndi? Iki kok gawa. Jo aku terus, Jo. Ya, sekarang apa Guyu aja kok iso ngeter arek. Enak enak iki. Ya wis kawan. Ade narik mbuh aku berarti ki ganteng bae. Ya saya ngene iki niki malah dilem ae. Wis enak beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku dikai dhewe 15.000 tak apa-apa. Itu gak enak iki. Aku dikon rono ya nek kapan nomah iku lho kono arek. Aku gak apa-apa wong arek wedha dhisik bujang dadi bojo. Adik, kono bujang lah aku kucuk kono nang desa. Aku mbek ini. Ya, boleh, bojoku nyambut gael yani marung gak mana jaman sih disek ngono dodol soto waktu laris luar biasa soto petruk <laughs> soto petik yang ngono baru soto petik laris lasari kok kendo tak ganti soto gagak tapi <laughs> suwe-suwe wong bosen nih saya tampil aku saiki. buka depot di restoran restoran gede depot yang sederhana Iwak sembarang ana kene, kadal ulo. Kumane <laughs> sing garane bakmi, lah. Lari sing ngono jan-jan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi iku. Kopis iki tetekan sampe teko kene. Aku gini, masak bakmi wadah sing garane padha iso ngrasakno enak. Masak aku iku. Ada regane gak larang 300 sak piring dua campur larang. Tapi ya jadi sembarang itu pasti hati kok. Sebab itu ada istilah. Jauh Pak Dokter saya sampai lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulanya laris. Masih warung memang Oh my gedung, lampu neon. Ini kebersihan gak dijogo. Lo ngantuk suker. Asal asem. Jijik lo ngantuk. Tapi api ini warung harus sederhana. lagu ya lagu biasa kebersihan tak jogo masalah wes wes bersih warungku peri cengkem tadi tapi bersih nanti marung ngarep sekolahan masalah tepat deh Jambi itu isu tak buka gelotak harus cuci antri saya lari sih nanti beli nomai kono proyek oh, mandor tukang-tukang lumpuh jam rola tak buka gelotak mandor tukang-tukang antri bukuno kini ini jam rola sabun turun maghrib <laughs> Madrid tak buat dosa wong bambung lumpuh. <laughs> Lah iya wong tingkat marung iki umum umume. Sing jarane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene. Sopir Jombang liwat kene. Sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok gak mampir. <laughs> eh ala wong marung tak hati-hati ne. Lumpuk kelumpuk. Nek desamu tuwek besok butuh yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cak Loh. Kona. Siapa kan? Pacunase aku. siapa kan? Aku Tini. Oh, Kastini. <laughs> Kastini. Ya. Nang kan? Iya toko pasar sih, Mang. Eh, mampir kan? Si panjat marung. Marung. Oh, tambah kecil. Ya. Masalah kewalahan babu wolu. Iya, Yen marung nek kecil, ganti apa? Eh? Ganti apa? Di mana ya, restoran? Restoran. Restoran ya. Dorong nek tepat biasa. Oh, depot. Iya. Tepat apa tuan? Eh, sembarang. ana ya ungkal pacul gagal <laughs> dapat-dapat apa ae ora paham eh, ya dapat sembarang apa sing anan didol ngono lho ngombe bareng ngono apa kan sing arep ya teko blonjo cuman walani ini cuma tanggal 6 repot bojoku saiki oh iya ya Enggak dibelanjakan lah ini gak cocok, lah ini gak cocok. Kadang-kadang lo ya satu kok no ae. Gak masak percuma masak ya kasih pangan. Iya. Mangan irene yo hmm, golek iwak opo-opo kono. Hah, kaya sembarangan kan. Kok apa iku? Bajul ngono ya. Kok kan iki opo? Ayo telon pantek iki ono ya dadak. Ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lho. Yo rawon gule padang ngono. Malan segerana cana lote yo ono. Ngono. Soale dhek iku penggaweane tak meningkat lho saiki. Oh. Wewel. Lho bojomu iku? Iya. Wong nyambut kaya buat ini biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. biasae iku lho sego kintel eh pecel sego pecel ame kintel lho rek pecel biasae ngono lho saiki tak ngene tak ora nih pak ora kendange bar kok biasa pas pas lho berjaya kok kendang Oh, aku tidak. Ah, Yang jangan kebong lawang. bilawang. Siapa ini? Nah, aku sandung julung kuming. Hah? masih apa bicak ke bawah. Ora ora ngasal iki tekan kok. Iya kok cecek aja ngono iki. Wong kok bos usah lu gede baru nek kok ngene. Pancen ning mliru. Kok iki model model ngene lho wong ya somai gak Kang larang, oh. Kebu-kebuan udah dalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung kae hiasan kebu-kebuan. Syarat syarat. Apa kayak apa ya, Bas? Bisa hati-hatian. Hati Aja kok malah ngebom cuwet. Kok model-model ngene. Lho, tentuti. Ngawur ku tak golek ning jakir tak ro kene ngawur. Sampun omamun ndi sih lawang? Omamun ndi? Sing opo man? Lah kok dolen ning jakir lah. Malah semayan ah. Kata karep lak nduk rolak kono lho omong-omongan nduk rolak. Lagi. <laughs> Wah, kan iku bercanda kok. Ngawur. Ya apa? Di situ. Warung ya warung. <laughs> Ya Pak, nek ono dong ta. Pernah apa kon mau buka ta? Wong arep diblak iki kadang kon. Kene lho ayo rundingan lho kene. Are dari mang dari. Ayo rundingan lho kene wong kepetuke lho kene. Ya rundingan apa sih? Sisi ya, sisi. Hah? Eh? Tong gelas. Susu. Tong gelas ya. Kan ngono kan iku anduk ta kon. Mau wis nang warung ketika anduk khawatir kon iku. Pasal karo karo model kok blontang ngono. Sisi sisi susu ah. Sing sadar iki. Sate ana. Sate gecek. Sate wedhus wedhus ya. Oh, terus beleh. Hah, terus beleh. Wah, wis sop-sop buntut ta? Iya ya. Buntut tikus. <laughs> Ngawur. Eh. Apa sih wong sop buntut buntut tikus? Eh, sop loro e. Eh? Sop loro, iya. Lah wong Melayu sing kok bengok iki sopo? Iya, sapa iso. Wong kok pelayan bunga-bunga. Wong bunga ya, bunga nang mburi, bunga nang ngarep kate anduk mule mlayu lho. Cuma ana dura urak iku. Lah, apa ora urak iki? Wis kono sak, golek nopo bir-bir kon. Iya, iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae, mergo iki uang-uang lho, hmm. dhuwit kan. Kakak sampai asat lagi busi, ngono. Heeh, ora iku. Ya penting wedhus iku cidadekan enggak? ya Apa sih wedus lo? Aku lagi wedus kendeta telu. Waduh abi. Oh iya, lanang lanang. Iya. Iku dinyang petung puluh lima. Wedus kendet ya? Situ e. Kendet yang ngerem mau kena. Kendet yang ngerem. Kendet yang ngerem mau sopo. Wedus itu bukan kon. Rasanya saya kumpul tembem ya. Kalau ada wedus kendet ini apa sih oh, maksudnya? Iya kan terus sama seripe poteng. Poteng iku lo. Oh, oh, terus seripe poteng. Oh iya. biasa genangan wedhus saya katiro. Omong iki jek bayar. Wis ngene. Dikekno mari din ya wedhus iki. Penyong 75 situ. Lah karepku ya ora gara-gara 100 ta situ, 300 ngono. Semoga suwan, Pak. Iku wedhus mbokan apa sih? Lho, anu sempe. Lho, di sana kono. Teko kono balung panggang aku. Waduh. Mulai. Lho, ya. Iku lanang kabeh telu. Iya kabel anang. Lah terus maksudmu kok ndol? Lah dinyang tonggo ki lho. Dia apa ya? Dinyang swidak situ eh. Situ ya. Telung ke sebelum bolu. Ada bolong bolu. Di rampetan mana tak tukar di rampetan ni. Lo kaya apa nak ini? Lo ya, apa sate kambing kali gini. Oh, kaya wangi tengok tengok bahas mana ini. Oh, kaya wangi sate tengok terus gulai betul. Lah, kok pede Bapak es betul lo limo? Situ. Iya. Kok pelarangan lo, pelarangan lo. Di rampet ayam ada telu, di rampet tak rampet ya. Biro biro biro. Selawi. Ya, betul. Betul Wis ngene. Bagaimana wis miringi nemen. Ngene. Wis ngenteni penganyangan di wong. Cita cita tak tukune. Cita ya. Iya. Wis lengo tak bener ini. Iya ya bener ini. Saiki dhuwit dhisik. Oh iya ya. Oh, ya mesti tak kabeh ku ya. Tapi wong ya, ono ono curiga ta. Iki tak kali dhuwit cita iki sih. Cita. Iya. Berarti kurang. Iya. 120. 120. Iya ya. Iya kurang seluruh. Lah rutin tenan yo. Tak juga kudu juga ya. Wis kan ngombe kok Ambil dhewe cak bas yuk ya. Lha yo dhewe ya. Nah, selan jero kok yo kok wedhus ta no. Ya ya ya, tadi kan bas. Ya ya. Pak iki. Lah iya, mau wedhus arene. Kasu ya rek. Ya apa Apa? Kali tak tolek mang. Apa? Lu kunci ini aku kok mulai. Lu kan tadi dikunci. Tak kunci apa lo ya opo nggak tak kunci lah. Dari kan tadi dikunci kunci nggak kon. Lamu metai ada yang gue. Ayo aku sih mang. Kan kuya sih kali. Aku ya lari menjual dompet kok kemana? Nggak tutup mang kunci sih. Iya tutup. Iya tutup. Ya apa tano? Ada pak sembrono temen. Wong kak, apa wajah dikocil kandang, kandang dikocil wajah, saya mulai mumet dari bawah ini. Kok ngawur piye kok kowe kok kabeh rek. Wes nang kandangan kok sing itu. Iki ya opo jenenge? Kok bingung aku rek. Wes kandang. Kandangnya dikunci. Terus kunci kok kastini, ini, tujuh Aku waduh pas semang ya. Waduh dibujuk enak juga Oh iya, nek ngene aturane, tak umbar, tak umbar kartola bekas dene iki mang padha dene iki. tambah suwe tambah ndodro kumpung durung kaset tak golei. iki kena lho konfure wis kepenuh <laughs> ketutuk keceplok kecemula ditena lho ya kon kepatu aku hmm, pasti cilono <laughs> cilono bengkel perak. Iki ngendi omahe katolo iki? Lah, Mangkane omahe dibangun. Kocoke gedhe riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga, berharga iki dikene aku kiri ini. Yo. Ora piri kon iki. Dadi iki asile ngono iku. kan kon dalane perlu apa sih? Lho, ya perlu. Apa aku ana perlu ne njukuk cas ana. Njukuk cas apa nang? Ya, juga lo di penurusan apa? Nah, aku kan dari Kastini. Lah iki ora Kastini. Ya iki kami Kastini ya bojone Tolo iku. Oh, ngawur aku Kastini gak dibojo. Tak ono samari. Bojone Tolo kira. Kastini iku. Iya, mulai biyen sampe gak krungu nek Tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aja. Bojo. Lho, ono apa rek kok rek? Golek Tolo. Hah? Golek Tolo. Kontong golek masalah goleki kon iku. Lah apa kan, Aku dari ini. Ya kan, Pak? Lha itu lho. Lah perasaanmu kok ndoleh ana perlu apa? Aku bojok cek sampe duit 5000. Lha Aku dibojok, berasa karo bolo sak karung. Lha kon, Pak? Karo ditelu. Lha <laughs> kon dah ngeban. Berarti aku iso arek kenal apa? Kenal apa dak ana total Dewus. Cocol wedhus telu, siji kali swidak, telu 180 tak kei perspot swidak, gak bali sampe saiki tak ditipu ana ing naturane. Oh iya. Ayo, ayo nanti. omae dikancing arep. Omae dikancing. Iya, iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya iya iya. Tolo mesti ana ndero. Waduh iya iya bener. Iya bener. Maksudnya ya apa? Rusak, rusak lawani. Ora ibu ora. Ayo ayo. Ayo. Hop hop. kenapa? Iki apa iki? Iki masuk kok dirusak iki lho. Oh, oh masih enten omah kartola aku. ini iki mriki. Ngontrak. Eh. Arek kan iki ben lunas, mangsul. Eh. Ah, ya, ora ono dirusak kaya ngene. Iki ta, kartola ben lunas ini. Lunas iki ben iki di kamar mriki. Oh, mun ngontrak mriki ta. Oh, tak biasa. <laughs> Karto niku kontrak nomor Nah, lah kontrakane pun telas. Lah Karto punya iki. Iya, iya. Iki omah nggak sampai. Nah, ngono. Terus yen napa niki? Regane iki omah ini, Pinten sedaya? Rajak barang rusak. Sing rusak kae wis. Rawange, kaya kerajaan. Wis pokoke kabeh kencing. Ini masih sampai pecah. Ada ada. Dibayar kencing. Rek. Ayo urunan. <laughs> Ini urunan sih ya. Apa siapa? Rong buluan geran. Mari kita. Ayo kumpul lagi nih. Ini hari ini. Ini ya. Apa siapa? Terus apa? Apa sih? Perbuatannya kartolan di Sweden. Iya. Itu temenan. Apa? Tini ku anak yakin. Eh, ya, ya. yakin biar ngomong nek ulut gak sireng. Waduh. Luwes. Iya iya iya iya. Bareng ki bono mantune nang Kartolo tambah nemen. Waduh. Oh iya bener. Oh iya iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene iki. Ya bali. Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kena ulut gak ireng seri lho. <laughs>